Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Srpanj je 1345. godine. Na Peninskom poluotoku počela je padati kiša i u nekim dijelovima poluotoka nije stala skoro šest mjeseci. Sljedeće godine posljedice te kiše vidjele su se u padu ljetine. Urod žita pao je za četvrtinu. Nestašica žitarica dovela je do toga da su ljudi u želji da nadoknade manjak žitarica pobili skoro svu perad. Čak i najbogatiji gradovi Italije 1346. i 47. teško su nadoknađivali nestašicu hrane. Ljudi su počeli umirati od gladi, siromašni su jeli travu i korov kako bi pokušali nadoknaditi nedostatak žitarica. Oko Orvijeta, grada u srednjo-talijanskoj pokrajini Umbriji, poplave su odnjale mostove kroz to prometno čvorište više nije mogla ići trgovina i to je dodatno pogoršalo opskrbu Italije. Nakon Orvijeta i u drugim prometnim središtima Italije poplave su oštetile ceste i mostove. Sve ove nepogode izazvale su niz drugih posljedica. Filip Ziegler u knjizi Crna smrt piše. Neminovno su cijene skočile. Cijena žita se u šest mjeseci prije svibnja 1346. udvostručila. Čak su i mekinje postale preskupe za siromašne. U travnju 1347. dnevno sljedovanje kruha davano je za 94.000 ljudi u Firenciji. Vlasti su zaustavile utjerivanje svih manjih dugova i vrata zatvora otvorena su za sve osim za teške kriminalce. Govorilo se da je 4000 firentinaca umrlo ili od pothranjenosti ili od bolesti koje, da nije bilo pothranjenosti, ne bi bile smrtonosne. Na nestašicu hrane došla je financijska kriza. Velika novčarska kuća Peruci objavila je 1343. bankrot. 1346. velike novčarske kuće u Firenci, ključne za ekonomiju Italije, izgubile su 1,7 milijun florina. Doslovce svaka trgovačka i novčarska kuća bila je u poteškoćama. Čak i da je bilo žita i druge hrane, teško da bi se u Toskani našlo novaca da se ta hrana kupi. Tu nije bio kraj nevoljama. Filip Ziegler piše. Konačan i možda najopasniji element u ovoj sumornoj slici je politički nered koji je bio skoro stalna crta Italije 14. stoljeća. Te su drame pretvorile Italiju u krvavu krpariju gorkih i naizgled beskrajnih sukoba. Gvelfi su se borili protiv Gibelina, Orsini su se borili protiv Kolona, Genova se borila s Venecijom, Visconti su se borili protiv svih, a lutajući njemački plaćenici vrebali su na ono što je preostalo. Rim je demoraliziran odlaskom papinstva u Avignon i potresen Rijencijevom revolucijom. Firenze je nedavno iskusila ustanak Brandinija. Napolje je bio u previranju, dok je Ludovik Ugarski nastavljao sa svojom vendetom protiv kraljice Ivane, ubojice njegova brata. Na svu ovu muku gladi ekonomskih nevolja i ratova doći će još gora muka – Početkom listopada 1347. ako je vjerovati Franjevačkom redovniku Mihajlu od Pjace, 12 dženoveških galija pristalo u sicilijanskoj luci Mesina. S njima je u Italiju došla pošast gora od gladi, financijskih poteškoća, čak gora i od rata. Kada su Galije pristale u Mesini, na njima je bilo puno bolesnih ljudi. Vrlo se brzo ta bolest proširila po Mesini. Građanima toga grada nije trebalo dugo da povežu širenje bolesti s mornarima i putnicima s tih galija. Brzo su ih otjerali iz grada. Oni su utočište potražili u drugim lukama na Siciliji i na talijanskom kopnu. Bolest se brzo širila i od nje se brzo umiralo. Građani Mesine u panici za živote počeli su bježati prvo u okolna sela i manja, a onda i u druge sicilijanske gradove. Kada su bjegunci iz Mesine došli u Kataniju i neki se od njih razboljeli, stanovnici Katanije su ih smjestili u gradsku bolnicu i pokušavali ih liječiti. Kada je pak bolest uzela maha među stanovnicima Katanije, oni su odlučili da je gotovo s gostoprimstvom. Filip Ziegler piše. Uvedena je stroga kontrola nad useljavanjem i bilo je naloženo da bilo koja žrtva pošasti koja je došla i od nje umrla bude pokopana u jamama izvan zidina grada. Tako su bili opaki i bojažljivi stanovnici Katanije, napisao je Mihajlo de Piace, da su odbili čak i razgovarati s bilo kime iz Mesine ili imati bilo što s njima, već su brzo bježali kada bi vidjeli da se oni približavaju. Suočeni s bolešću koja se brzo širila gradom i ubijala veliki broj ljudi, stanovnici Mesine obratili su se nadbiskupu Katanije s molbom da se relikvije svete Agate prenesu iz Katanije u Mesinu, kako bi svetica pomogla gradu koji je napala pošast. Filip Ziegler piše. Nadbiskup se složio s time, ali stanovnici Katanije pobunili su se protiv te odluke. Oteli su ključeve i sakristije i snažno ukorili patrijarha, govoreći da će radio umrijeti nego dopustiti da relikvije budu odnesene u Mesinu. Patriarh koji je čini se bio čovjek od hrabrosti, prihvatio je odluku svjetine, ali je inzistirao na tome da barem dio relikvije umoči u vodu i osobno tu vodu odnese u Mesinu. Gore spomenuti patrijarh, čita se u zapisu Mihaela od Pjace, iskrcao se u Mesini noseći sa sobom svetu vodu i u tom su se gradu pojavili demoni preobličeni u oblik pasa koji su nanosili teške ozljede tijelima građana. Ljudi su zbog toga bili prestravljeni i nisu se usuđivali izlaziti iz kuća. Ipak jednodušno su, prema želji nadbiskupa, odlučili da će pobožno marširati po gradu i izgovarati molitve. Dok je cijelo stanovništvo tako u procesiji išlo ulicama, crni pas koji je nosio mač u svojim šapama pojavio se među njima škripeći zubima i nasrćući na njih, lomeći sve srebrno posuđe svjetiljke i svječnjake na oltarima i bacao ih amo i tamo. Tako je ljude Mesine predstavljene ovom čudesnom vizijom čudno savladao strah. Suočeni s nečim što je nalikovalo na apokaliptične scene iz Ivanovog otkrivenja, stanovnici Mesine, razočarani u nedjelotvornost svete mode, u kojoj su umočene relikvije svete Agate, krenuli su u potragu za svetištem koje bi im dalo nekakvu pomoć. Bosi su izašli iz grada u procesiji prema svetištu udaljenom desetak kilometara od grada, u kojemu je bila slika djevice Marije, za koju se govorilo da ima čudesne moći. Što se onda dogodilo, piše Filip Ziegler. Još su jednom oni bili odbijeni. U tom je odbijanju Mihael od pjace vidio još jedan dokaz da je pošast Božja odmazda nad grešnim ljudima. Gore spomenuta majka Božja, kada se približila gradu i vidjela ga, prosudila je da je on tako mrzak i duboko okaljan krvlju i grijehom da mu je okrenula leđa. Nije samo bila nevoljna ući u njega, već se užasavala samog pogleda na njega. Zbog toga se zemlja rascijepila i konj koji je nosio sliku majke Božje zastao je ukočen i nepomičan kao stijena. Na kraju je životinja bila natjerana ili nagovorena da uđe u grad i djevica je stavljena u Santa Mariju Lanuovu, najveću crkvu u gradu. Nova relikvija nije pomogla Mesini, kako to piše Mihajl od Pjace, pošast se tako divlje razmahala gradom da nitko nikome nije mogao priteći u pomoć. Engleski povjesničar Steven Runciman napisao je da je malo koji otok kao Sicilija tako omiljen od prirode. Klima je blaga, krajolik je lijep, s nazubljenim planinama i plodnim dolinama i ravnicama. Sicilija se smjestila na strateški važnom mjestu, smještena je u sredinu Sredozemnog mora, dijelila ga je na dva dijela. Bila je poput mosta između Sjeverne Afrike i Apeninskog poluotoka. Svatko tko je s istoka Sredozemlja htio ploviti prema zapadu, morao je proći pored Sicilije i zaustaviti se u njezinim lukama, koje su cvala još od doba stare Grčke ali 1347. taj sjajan položaj tog privlačnog otoka bio je poguban za njega ali i za cijelo sredozemlje. Filip Ziegler piše. Brzo se pošast proširila po Siciliji, posebno nasilno pustošeći gradove i sela na zapadnom kraju otoka. Nije dugo bila ograničena na tako uzak dio. Sicilija, kako to suho primjećuje profesor Renoir, ispunila je svoju prirodnu misiju središta sredozemnog svijeta. Otamo pošast se vjerojatno proširila preko Tunisa na sjevernu Afriku sigurno i na Korziku i Sardiniju, Baleare, Almeriju, Valenciju i Barcelonu na Iberijskom poluotoku i na južnu Italiju. Vrijedno je spomena i to kako je u ovoj epidemiji, kao i u gotovo svakoj drugoj, pošast tako blisko slijedila glavne trgovačke putove. Bilo je još nekoliko središta epidemije te pošasti koja je 1347. došla na Siciliju. U siječnju 1348. pošast je došla u Đenovu i Veneciju, nekoliko dana kasnije u Pizu, a od tamo je krenula prema srednjoj i sjevernoj Italiji. Iz tih središta, kako to piše Ziglar, pošast je krenula na marš koji neće završiti sve dok skoro cijela Europa ne bude prikrivena smrću. Odakle je došlo onih 12 galija koje su na Siciliju donijele pošast koja je počela ubijati ljude na način koji još nije bio viđen u srednjovjekovnoj Europi. To se ne zna još uvijek pouzdano. Najvjerojatnije su te galije došle iz kafe na poluotoku Krimu. Kafa, danas Feodozija, utemeljena je u šestom stoljeću prije Krista. Utemeljili su je grčki kolonisti iz Mileta. Od samih početaka kafa u starogačko vrijeme Teodozija bila je važna luka jer je kroz nju išla trgovina žitom. Žito je raslo u bogatim ravnicama u blizini Crnog mora i izvozilo se u grčke gradove. Godine 1266. tu su važnu luku zauzeli trgovci iz Đenove i dali joj ime Kafa. Po tim je imenom ta luka postala važan posrednik u trgovini s Azijom. Roba je s istoka preko Astrahana i Kaspijskog jezera dolazila u Kafu, a onda dalje Đenoveškim galijama u Europu. O kojoj je pošasti riječ. Ona je zbog svoje smrtnosti dobila nadimak crna smrt gotovo je sigurno riječ o kugi, koja će u toj pandemiji koja je počela 1347. usmrtiti možda i četvrtinu stanovništva Europe. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj pošasti. Naš sugovornik, profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zaista, budući da su podaci eh, sačuvani u kod talijanskih e, kroničara e, u vezi s e, načinom na koji je došla kuga u Europu, crna smrt u Europu, nekako se i dugo u historiografiji onda slijedila ta predođba da je opsada kafe bila ključna u tomu Tamo se zapravo nalazio empori Dženovljana. Oni su otkupili bili grad od e, Zlatne e, horde i bio mi je jako važno trgovačko uporište, ali kako to biva s promijenjenim političkim okolnostima i Zlatna horda je pokušala ishoditi i puno više prihoda i onda je opsjela grad, dakle čete Zlatne horde su opsjele grad i sama kuga je očito izbila prije jer kao što to bilježe talijanski kroničari, e, zapovjednik tatarski se služio nečime što se i uvriježeno onda počelo nazivati u historiografiji jednim od najranijih oblika biološkog ratovanja, odnosno mrtva tijela svojih vojnika koji su očito umrli od e, kuge, je dao katapultirati preko zidina kafe među dženovljane, međutim ipak e, možda ne bismo mogli pripisati takvo što nužno izbijanju same epidemije jer se zna u ostalom da je puno jednostavnije bilo štakorima, odnosno crnom štakoru kao e, glavnom prenosniku buhe koja je u sebi nosila bakcil Jesinije e, pestis, da prođe onda drugim kanalima u e, sam grad i jednostavno na taj način su se i džinovljanski trgovci razboljeli, ali to u ostalom ipak ne znači da je isključivo i kafa odgovorna zato što su e, bila i druga trgovačka uporišta u Sjevernom Pricrnom moru u kontaktima s e, europskim trgovcima. Dakle, vrlo vjerojatno e, je i to odigralo i kako svoju ulogu, međutim nekako je taj fokus na kafu Prvi zabilježeni sukob između zlatne horde mongolske države nastala u 13. stoljeću koja se prostirala od Srednje Azije do Istočne Europe i Dženovežana u Kafi dogodio se 1298. na 99. Tada su Dženovežani ubili predstavnika zlatne horde koji od njih trebao ubrati danak. U znak odmazde Nogaj Khan, praunuk Džingis Kana i de facto vladar Zlatne horde, dao je zapovjed da se kafa pohara. I to je učinjeno. To nije značilo da taj grad nije nastavio biti važan. Trgovci su se vratili i 1308. Genovežani su ponovno došli u sukob sa Zlatnom hordom. Ovoga su puta Genovežani iz kafe oteli i zarobili neke podanike Zlatne horde. I sada je bio red na Toktoa ili Toktaja, kana Zlatne horde, da pohara kafu. Od tog se haranja taj grad teško oporavio. Bio je nenaseljen pet godina. Godine 1343. izbio je novi sukob između Zlatne horte i Đenovežana u Kafi. Povod za njega bilo je ubojstvo mongolskog uglednika u gradu Tani na Azovskom moru. Kan Zlatne horde, Janibeg, dao je nalog da se poubijaju svi trgovci sa zapada Europe koji se zateknu na teritoriju kojim upravlja Zlatna horda i naložio je opsadu kafe koja će potrajati tri godine. Za to vrijeme kuga je došla do Janibegove vojske i među stanovnike grada koji su ti vojnici opsjedali. Kako je kuga došla do Krima, Peter Frankapan u knjizi Putovi svile piše. Najvažniji efekt koji su mongolska osvajanja imala na preobrazbu Europe ipak nije došao od trgovine ili ratovanja, kulture ili novca, nisu samo strašni ratnici, roba, dragocini metali, ideje i moda kolali kroz arterije koje su spajale svijet. U stvari, nešto je drugo što je ušlo u krvotok imalo radikalni učinak. Bolest. Pošast je jurila kroz Aziju, Europu i Afriku prijeteći da će uništiti milijune. Mongoli nisu uništili svijet, ali se činilo vjerojatnim da će to učiniti crna smrt. Kao što je tisućama godina dom stoke i nomada, euroazijska stepa također čini jedan od velikih svjetskih bazena kuge, s nizom povezanih žarišta koja se protežu od Crnog mora sve do Manđurije. Ekološki uvjeti suhog ili polusuhog krajolika pomažu savršeno širenje bakterije Yersinia pestis, koja se s jednog domaćina na drugog širi preko buhe koja se hrani krvlju. Kuga se najdjelotvornije i najbrže širila s pomoću glodavaca domaćina poput štakora, iako su se mogle zaraziti i deve i odigrati važnu ulogu u njezinom širenju, kao što je to pokazalo istraživanje usko povezano s programom biološkog ratovanja Sovjetskog saveza tijekom hladnog rata. Izvori koji opisuju Kinu 30. godina 14. stoljeća, kojim je tada vladala mongolska dinastija Yuan, navode niz prirodnih katastrofa koje su poharale cijele provincije. Godine 1333. suša je izazvala veliku glad u ravnicama rijeka Jiang i Huai. Nakon suše došle su poplave u kojima je navodno stradalo oko 400 tisuća ljudi. Sljedeće godine, nakon suše u pokrajinama Henan i Hunan, stigli su skakavci, glad i pošast. Potres u planini Kiming Shan stvorio je jezero koje je u promjeru imalo više od stotinu liga. U kantonu se izvještavalo o podzemnoj grmljavini. Potresi i poplave vraćali su se od 1337. do 1345. U tim godinama o kojima izvori tako katastrofično izvještavaju u Kini i unutrašnjoj Aziji počela je epidemija kuge koja je 1347. došla na Siciliju. Do tada je već Carigrad, Konstantinopol, glavni grad Bizanskog carstva, već brojao na tisuće umrlih od te bolesti. Dakle, što se tiče samoga naziva crna smrt, treba reći da u onome vremenu, dakle kada čitate kroničare, kada e, čitate i pojedina čak e, književna dijela koja post festum pripovijede o svemu tomu, najpoznatiji da kako, čuveni svima dobro poznati e, decameron. Bokačov, onda se u pravilu gotovo uvijek govori o takozvanoj velikoj smrtnosti, magna mortalitas ili ponekad samo mortalitas. Ta sintagma, ta riječ e, upućuje na predođbu koju su imali kroničari ili ljudi onoga vremena o posljedici te bolesti, a ne da opisuju samo bol. Dakle, njezina neposredna posljedica je očito bila izrazito visoka e, smrtnost. S druge strane, već u ovome vremenu pojavljuju se izrazi koji onda baš e, se mogu doslovce prevesti kao taj termin pod kojim nam je epidemija poznata danas, a to je e, crna smrt. Dakle, to je atra mors ili mors atra ili čak e, doslovce migra mors, dakle zaista crna smrt Mora se doduše e, istaknuti da čak e, i nešto ranije se pojavio taj izraz atra mors e, kod jednog liječnika, pisca koji je djelovao na prijelazu 12. i 13. stoljeća, Gilles de Corbeil, koji se pozabavio tim različitim kužnim oboljenjima u svojem spisu i onda govori u principu općenito o kužnim bolestima, koje evo e, se mogu onda označiti ili koje on označio kao crna smrt, dok ovo baš e, Mors e, nigra se spominje vezano za samu tu epidemiju crne smrti, odnosno epidemiju kuge, kod jednog francuskog kroničara koji je napisao jedan spis 1350. godine, Šimun de Covino se zvao, u kojem se zapravo bavi teorijom o konjukciji planeta kao uzročniku eh, izbijanja eh, same epidemije. Dakle, on je zaista, onda može se reći, prvi primjer eh, da se taj izraz pojavlja, međutim, on se uobičajio tek mnogo kasnije, dakle, u 17. početkom 17. stoljeća u Francuskoj su prvi primjeri, u Engleskoj i nešto kasnije, sredinom 18. stoljeća, s time da postoje i nešto raniji primjeri uporabe te sintagme, odnosno da je riječ o crnoj e, smrti, ali sasvim drugačijim e, kontekstu. Između 1284. i 1311. većina Europe uživala u neobično toplom vremenu. Običajni mrazevi koji su znali zaprijetiti u svibnju posve su nestali čak i u srednjoj i u dijelu zapadne Europe. U Engleskoj je tako toplo vrijeme potaknulo neke da posade vinograde i uberu niz dobrih berbi. Ali početkom 14. stoljeća vrijeme se počelo mijenjati. Postajalo je sve hladnije. Temza se počela lediti, led je zaustavljao pomorski promet Baltikom i Lamanšom. Nakon hladnoće došla je kiša, Brian Fagan u knjizi Malo ledeno doba, kako je klima stvarala povijest 1300. 1850. piše. Poplava je počela 1315. sedam tjedana nakon Uskrsa. Tijekom proljeća 1315. divno je kišilo i dugo, napisao je suvremenik Jean Denuel. U sjevernoj Europi pljuskovi kiše širili su se u valovima nad namočenim krajolikom. Kiša je kapala sa slamnatih krovova, tekla u beskrajnim potočićima po blatnim seoskim putovima. Kroničar Bernardo Guidoni piše Izuzetno velike kiše spustile su se s nebesa i one su na zemlji napravile goleme i duboke jame od blata. Svježe izorana polja pretvorila su se u plitka jezera. Ulice gradova i uske uličice postale su klizave močvare. Lipanj je prošao, došao je srpanj s malim predahom u vremenu. Samo se ponekad vodenasto sunce probilo kroz oblake prije nego što bi opet počela kiša. Od svibnja do kolovoza 1315. kiša u Europi jedva da je stala. Kolovoz je bio neobičajeno hladan, rujan nije bio topliji. Nešto je žita i zobi uspjelo preživjeti kišu, preživjelo klasje, bilo je meko i nezrelo. Sijeno je ležalo na vlažnoj zemlji, volovi su stajali do koljena u dubokom blatu. U srednjoj Europi cijela su sela nestala u bujicama, poplave su harale kontinentom. Godina 1315. bila je tako vlažna da je u Europi gotovo prestalo ratovanje. Tu nije bio kraj jadu. William Chester Jordan u knjizi Europa u razvijenom srednjem vijeku piše. NATO je uslijedila, koliko se može reći, jedna od najgorih zima u povijesti srednjeg vijeka. Godina 1316. bila je još gora. 150 dana neprekidne kiše. Uvjeti su nastavili biti pogubni sve do kraja 1322. sa stalno vlažnim ljetima, nakon kojih su slijedile opake, uporne zime, nakon kojih su opet slijedila daljnja abnormalno vlažna ljeta ili jednako loše abnormalno sušna. Trenutačna posljedica bila je kriza u proizvodnji usjeva i ubrzo nakon toga i teglećih životinja i životinja za jelo. Početkom 14. stoljeća Europa nije bila u sjajnom stanju. William Chester Jordan piše da je većina europskog stanovništva oko 1300. te živjela lošije od europjana koji su živjeli oko 1200. Te ili 1250. Na tako loše stanje došla je gore opisana nepogoda. Stanovništvo koje je preživjelo te nepogode nakon 1347. pogodila je pošast koja će dobiti ime Crna smrt. Danas je gotovo sigurno da je ta pošast bila kuga. Druga ta digresija u vezi sa samom e, bolešću, e, odnosno je li riječ e, o kugi, je zaista izazvala i tekako zanimanje s obzirom na to da je inače problematično detektiranje bolesti u izvorima predmodernog doba. Naime, stari pisci i u antičkome dobu su bili skloni koristiti izraze koji zapravo bi značili e, kugu za različite bolesti kojima da kako nisu znali konkretan uzrok, ali izazivale su veliku e, smrtnost. Danas se onda e, smatra da takve situacije u kojima je evo izbila epidemija, takve razine kao što je recimo Periklova kuga, dakle recimo u tome razdoblju kraja petog stoljeća prije Krista ili poslije Krista kada je riječ o takozvanoj Antoninskoj kugi ili kugi iz e, sredine trećega stoljeća Ciprijanovoj kugi, na primjer, e, da nemoguće je e, zaista s obzirom na postojeća svjedočanstva na bilo koji način utemeljiti mišljenje da je to se zaista radilo o pravoj kugi. Smatra se onda da su to neke druge epidemije u pitanju. Zapravo prvo pravo, konkretno svjedočanstvo temeljem kojega možemo ustvrditi da na tome erosredozemnom prostoru je izbila kuga je pružio Prokopije iz Cezareje u Justinijanovo vrijeme, da je takozvana Justinijanova ili Prokopijeva kuga, zato što zaista on spominje ono što je postalo i svojevrsno opće mjesto za detektiranje kuge, a to su te natečene limfne žlijezde, limfni čvorovi, dakle takozvani buboni. Međutim, s obzirom na te nedumice koje postoje, zaista je onda ispravno i staviti pod znak e, upitnika i tvrdnju kroničara e, iz sredine 14. stoljeća da je riječ e, o kugi, jer sam pojam, dakle pestilencija na latinskom, je dosegao razinu općega pojma za različite vrste bolesti, pa su onda stručnjaci iznosili različita mišljenja, i različite zamjerke, odnosno protudokaze za to da ipak se možda ne bi radilo o samoj e, kugi. Recimo, između ostaloga e, su naznačili kako je crni štakor koji je bio glavni, može se reći, prenosnik, dakle, on je nosio tu buh s e, bakcilom, jednostavno bio u ono vrijeme u premalom broju, da on nije migratorna životinja, pa nema baš onda e, niti osnove e, da bi se, evo baš strikno onda pripisalo tu epidemiju e, kugi. K tome tvrdili su da kroničari ne bilježe i pomor među populacijom štakora, što je temeljni preduvjet u ostalom za izbijanje epidemije kuge. Crna smrt je u hrvatske krajeve došla vjerojatno 1348. Jedan od rijetkih izvora koji govori o dolasku crne smrti na istočnu obalu Jadrana je onaj koji je napisao anonimni pisac iz splitske plemičke obitelji Kutej. Od njegovog dijela Suma historiarum tabula sačuvali su se samo fragmenti i u njima se kao datum dolaska crne smrti u Split navodi 25. prosinca 1348. Međutim, to je zapravo 1347. jer je u to vrijeme godina se računala po stilu inkarnacije prema godišnjem ciklusu koji je počinjao 25. ožujka. Kada je crna smrt došla u Split, počela je odmah ubijati stanovnike tog grada. Pisac iz obitelji Kuteja ovako je opisao nalet crne smrti u Splitu. Ta nemila pošast najprije počela sijati smrt među tupom stokom. Šuga i guba potpuno su napele na konje, goveda, ovce i koze, tako da su im se dlake otkidale s leđa i padale na zemlju. Mršavljeli su i slabili, te poslije malo dana i ugibali. Zatim je, šireći se po čitavom svijetu, ta nemila kuga počela bjesnjeti među bijednim ljudima i uništavati im snagu. Kad bi se čovjeku na kojem dijelu tijela pojavio kakav znak žlijezda ili čira, spopala bi ga vrućica s groznicom. Takav nije više gajio nikakvu nadu da će na ovom svijetu dulje živjeti, već je s mjesta najprije pobožno i skrušena srca ispovjedao svećeniku svoje grijehe, preporučivao dušu Bogu i stvarao oporuku. Trećeg ili četvrtog dana on bi odjednom izdahnuo. Ostali ljudi koji su još bili zdravi, videći u kratkom vremenu tako strašan pomor i smrt mnogih ljudi i ne poznajući tu pošast, od silnog straha bili su kao bez duše i pameti, jer su se bojali slične nesreće i mislili da je došao kraj svijeta. Pored Splita postoje još zapisi o dolasku kuge u Dubrovnik. Broj žrtava te pošasti još se ne može točno procijeniti. Anonimova kronika procjenjuje da je u Dubrovniku od crne smrti stradalo 170 vlastelina, 300 uglednih građana i više od 1000 ostalih stanovnika Dubrovnika. To je najmanja brojka, ali je anonimova kronika vjerojatno napisana najbliže tim događajima. Ragnina kronika iz 15. stoljeća navodi da je od pošasti crne smrti umrlo 273 vlastelina, 300 građana i više od 10.000 ostalih građana Dubrovnika. Bez obzira na nepouzdane brojke i datume dolaska crne smrti, opis pisca iz obitelji Kuteja kao i mnogi drugi iz tog vremena daju zapravo tvrdnji da je crna smrt kuga. Također su tvrdili da sami simptomi koji se opisuju čak kada je u pitanju bubon, e, da nisu nužno povezani e, samo s kugom, nego recimo i s tifusom. Smatrali su da dobar dio i simptoma koji se pojavljuju u kronikama u vezi s tom e, bolešću se jednako tako može objasniti i ako je riječ o antraksu. I onda su ustvrdili da, da kako to s obzirom na razinu higijenskih e, uvjeta onoga vremena i ne bi bilo ništa e, neobično da su ljudi jeli i zaraženo e, meso. Međutim, kada se malo bolje načini analiza, može se ustvrditi da i nije sve to baš tako. Recimo, možemo početi od kraja. Naime, ta tvrdnja da se da je možda riječ o antraksu dobrim dijelom pada u vodu zato što e, izvori, pogotovo iz e, talijanskih gradova, jasno ukazuju e, na to da je čak i u vremenima najjače epidemije bila redovito opskrba svježim mesom, što se onda može vidjeti u Francuskoj i negdje drugdje. Dakle, jednostavno to ne bi bio baš valjan argument da se onda ta epidemija objasni kao da je riječ o, o antraksu. Što se tiče pak e, tvrdnje u vezi sa štakorima također ni to e, ne e, stoji sasvim. Naime, moderna istraživanja su pokazala da upravo nekako u prvoj polovini 14. stoljeća klimatskim promjenama i jednostavno time što su široki prostori koji su nekoć e, bili dovoljno plodni, različita pasišta e, opustila, dakle to je postalo i sušena zemlja dobrim dijelom i to je potaknulo migracije glodavaca koji jednostavno čak i ako nisu po definiciji migratorni, e, budući da ne mogu preživjeti više na onome prostoru sele se, a selili su se onda kamo u naseljene krajeve, dakle u gradove ponajprije, odnosno u veća naselja. Osim toga, i sami izvori onoga vremena, dakle krončari kako e, zapisu, a ili liječnici koji su se onda uključili u detektiranje različitih e, simptoma, pokazuju i da su pojedine domaće životinje, i psi, i mačke, kokoši i svinje, također onda umirale od kuge, što znači da su buhe prelazile i na njih, dakle nisu jedino štakori e, bili. prijenosnici. napokon nije sasvim točna niti tvrdnja da pisani izvori nipošto ne e, spominju i pomor štakora Kugu uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Tri su oblika kuge, bubonski, septički i plućni. Do izuma antibiotika plućni je najbrže ubijao, ali su i drugi oblici kuge imali veliku smrtnost. Kako to piše u članku o kuge u Hrvatskoj enciklopediji, inkubacija traje 1 do 4 dana. Nastupa naglo sa zimicom, treskavicom, vrućicom, glavoboljom, bolima u mišićima i malaksalošću. Kašalj, bol u prsima i ubrzano disanje pojavljuju se drugog dana bolesti. Crnu smrt, kugu koja je 1347. došla u Europu, širila je buha koja je najvjerojatnije živjela od krvi štakora. Ako bi štakor umro od bolesti, buha bi se prebacivala na drugo toplokrvno biće, čovjeka ili recimo mačku. Kako bi se hranila njihovom krvlju, ubacivala je bakteriju u krvotok domaćina. Kuga se nije širila samo morem, brodovima, koji su donosili robu s istoka. Širila se ona i kopnenim trgovačkim putevima i to ne samo po Europi, već i po Bliskom i Srednjem istoku i Africi. Peter Frankapan piše. Uskoro je bolest prenesena uzduž karavanskih putova dosegnula Meku, ubijajući mnoštvo hodočasnika i učenjaka i zazvavši ozbiljno propitivanje duše. Prorok Muhamed je navodno obećao da kuga koja je u 7. stoljeću opustošila Mezopotamiju nikada neće ući u svete gradove Islama. U Damasku napisao je Ibn al-Vardi, kuga je sjedila poput lava na prijestolju i vladala, ubijajući dnevno tisuću ili više i desetkovala stanovništvo. Ceste između Kaira i Palestine bile su posute tijelima žrtava, dok su psi trgali tijela nagomilana na zidove džamije u Bilbajsu. U području Asjut, u Gornjem Nilu, broj je platitelja poreza pao sa 6000 prije crne smrti na samo 116, to je pad od 98%. Kuga se širi u valovima i može se reći da je Europu zapravo dosegnula tek 1348. godine, iako već u ranu jesen 1347. godine je imamo na e, Siciliji a onda se e, širi Italijom, dakle 1348. E, godina je ključna godina, ona prodire i sve do južne Francuske. Sljedeće godine onda zahvaća e, puno širi prostor, dakle to je već zahvaćena i cijela Francuska, dolazi u Englesku, već je ona i tekako i zahvatila znatne dijelove Španjolske, doći će da napokon i do Portugala, 1349. godine je već i u dijelovima e, Skandinavije. Dakle, zapravo je već e, u te dvije godine, 1348. i 1349. godine, zahvatila najveći dio kontinenta. 1350. godine onda e, se mahom širi na preostale dijelove. Rusiju, zanimljivo je, tom povratnom spregom doseže zapravo tek 1351. 1352. godina, a čini se da te godine je i u Poljskoj, iako Poljska zajedno s Češkom i nekim dijelovima onoga što je onda bilo nekako i sjeverna Francuska i pripadala jednim dijelom Svetom Rimskom carstvu, a to bi bio otprilike prostor današnje e, Belgije, znatnim dijelom bilo pošteđeno područje. E, da kako, dopirući do srednje Europe, 1348. E, godine je bolest zahvatila i Ugarsku i dijelove današnje e, Hrvatske. Tu bih još e, kao i jedan dometak koji e, ima veze i s načinom na koji su se monarci mogli možda boriti protiv širenja te bolesti, istaknuo primjer Poljskog kralja Kazimira III. koji je zapravo vrlo brzo reagirao i nastojao zatvoriti granice, dakle onemogućiti taj protok današnjim rječnikom rečeno ljudi i roba i to je očito imalo pozitivnih e, učinaka jer se bolest nije e, do te mjere raširila. I jasno treba e, naznačiti da postoji i kada se ovako govori o globalu, o etapama širenje bolesti, velika razlika između dobro naseljenih mjesta, osobito gradskih naselja i slabije naseljenih područja i sela. Dakle, zaista je bolest osobito pogađala gradska naselja gdje na relativno malom prostoru je živjelo jako mnogo e, ljudi i to je, može se reći, bio jedan od e, glavnih razloga, ali činjenica oslom što i ti mehanizmi e, širenja, dakle tim različitim trgovačkim kontaktima je upravo izlagala udaru gradska naselja. Na vrhuncu epidemije crna smrt je na dan u Veneciji odnosila 600 života, barem tako tvrde izvori iz tog vremena. Već 20. ožujka 1348. dužd Andra Dandolo sazvao je veliko vijeće kako bi se raspravilo o mjerama protiv pošasti. Imenovano je tijelo od tri člana, plemića, koje je trebalo predložiti mjere protiv crne smrti trojki je trebalo nekoliko dana da dođu do ovih mjera. Mrtvi će se pokapati na grobljima udaljenim od grada. Posebne teglenice prevozit će tijela do tih novih groblja. Svi mrtvi zakopat će se najmanje metar i pol ispod zemlje. Svi dužnici pušteni su iz dužničkog zatvora. Kiruzima je dopušteno da se bave liječničkim poslom. Uvedena je stroga kontrola ulaska na područje Venecije. Svaki brod koji bi tu kontrolu htio izbići čekala je kazna paljenja. Drugi veliki talijanski grad, Firenca, također je žestoko udarila crna smrt. Giovanni Boccaccio u svom remek dijelu De Cameron u njegovom uvodu u prvi dan ovako je opisao dolazak crne smrti u njegovu rodnu Firencu. Govorim vam dakle da su godine od plodonosnog utjelovljenja Sina Božjeg dostigle bile brojku od 1348, kada se u slavnoj Firenciji, najljepšem od svih talijanskih gradova, nastanila smrtonosna kuga. Je li zbog djelovanja nebeskih tijela ili zbog pravednog Božih gnjeva, koji je zbog naših hrđavih dijela pao na smrtnike kako bi ih popravio, ona je, počevši se širiti par godina prije iz istočnih krajeva, istim tim smrtnicima oduzela nemjerljivi broj žrtava, te se harajući stalno iz mjesta u mjesto prema zapadu, sijući bijedu, nastavila širiti. U borbi s njom nije vrijedila ni ljudska razboritost, ni poduzete mjere prema kojima su određeni službenici čistili grad od velikih prljavština i zabranjivali ulaz svakom bolesniku, ni mnogi savjeti o zaštiti zdravlja, a uz to pomagale nisu ni ponizne molitve, što su ih ne jednom, već mnogo puta vjernici u naloženim procesijama ili na druge načine upućivali Bogu. Tu je jako važno naglasiti da Eh, je medicina onoga vremena bila neusporedivo slabije razvijena nego eh, što je danas i mnoga znanja koje su imali liječnici onoga vremena eh, su se zasnivala na teorijama zasnovanima još u antičkome razdoblju, osobito teorijama o balansu ili disbalansu četiri temeljne tjelesne tekućine, krvi, sluzi, crnoj i žutoj žuči, čiji dakle nesrazmjer u omjerima može onda izazvati različite poremetnje e, u tijelu koje onda imaju posljedicu e, u različitim e, vrstama bolesti. Također što se tiče objašnjenja kuge, vrlo popularno je bilo i učenje također antičkog podrijetla o mijaznima, tim kužnim isparavanjima koje onda dopiru e, iz tla ako su povoljni uvjeti e, za to, osobito su bili povoljni e, uvjeti nad vodama stajačicama gdje je i po pravilu težak i malo smadljiviji zrak, dakle to je bilo i tekako opasno područje. Osim toga kada je riječ i o konjunkcijama planeta što se može smatrati da je za ono vrijeme bilo znanstveno objašnjenje izbijanja epidemije, samo konjunkcija po sebi nije E, opasnost, nego se smatralo da e, zbog e, osobitog utjecaja koja je onda takva konjukcija u, može se reći, ne samo astrološkom smislu, nego i u alkemijskom smislu, izaziva onda različita djelovanja na zemlju, otvaraju se pore zemljine, dakle rasjedi se stvaraju iz kojih onda kužna isparavanja iz paklenih dubina dolaze na površinu e, zemlje i onda izazivaju takvu e, bolest. Dakle, jedno, jedan od naputaka vrlo važnih koji su davali liječnici je bio to da se treba kloniti takvih ispravljanja da, da kako kada je južni vjetar treba se zatvoriti e, u kuće, nipošto izlaziti, da ako trebate otvoriti prozore da bi vam ušao svjež zrak, isključivo ih otvarate prema sjeveru, jer sa sjevera dolazi svježi zrak. Dakle, tu se vidi da liječnici sami nisu znali e, o čemu je riječ. Ima nekih e, primjera koje bi upućivali na pojedinu ideju o zaraznosti. Međutim, ta, i ta zaraznost e, je bila povezana sa širenjem kužnoga zraka. Dakle, kužni zrak je, možete reći, bio glavni krivac za širenje te bolesti. Italija je bila središte europske medicine srednjeg vijeka. U Salenu je bila glasovita škola za liječnike koja je objavila i salenitanski vodič za zdravlje, pun savjeta kako ostati zdrav. Car Svetog Rimskog carstva Fridrik II. Štaufovac 1221. godine naložio je da se nitko ne smije baviti liječništvom bez dozvola predavača iz Salerna. Ali liječnici srednjeg vijeka nisu bili spremni za nalet crne smrti. Bokače ovako opisuje liječnike u Firenci. a u liječenju bolesti koju su donosile ni liječnički savjeti niti bilo koji njihov proizvod ne imaše učinka. Što više, je li to bilo zbog prirode bolesti koja to ne dopuštaše ili zbog neznanja vidara, uz one učene pojavio se i velik broj onih koji nikada nikakav nauk o medicini nisu primili, a bilo je i muških i ženskih, koji joj nisu znali uzrok, te joj se stoga ne mogaš odgovarajućim sredstvom suprotstaviti. Činilo se da crnu smrt ništa ne može zaustaviti, pogotovo ne napori srednjovjekovnih liječnika ili mjere kojima su se ljudi domislili u strahu od te bolesti. Govori profesor doktor Hrvoje Gračanin, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bili su drugi načini koji su preporučivali liječnici kako da spriječite e, bolest. Recimo, govorilo se o tomu da treba vatrom potaknuti rasterivanje tih kužnih e, isparavanja i s druge strane da treba redovito e, udisati različite ljekovite i mirisne e, biljke, da kako osobito monarsi i najugledniji prelati i sam papa mogli su si priuštiti onda i takav način ili dobiti takve naputke. Zna se recimo da je papa Klemen VI, javinski papa, koji je stolovao upravo u vrijeme epidemije e, crne smrti dao u svojoj palači, papinskoj palači u e, Avignonu, na sve strane e, zapaliti što više tronožaca, dakle kako bi onda na taj način spričavao da se nakupljaju kužna isparavanja i na strateška mjesta postaviti što veće količine mirisnoga bilja kako bi onda dodatno spriječio mijazme da učine to svoje zlo djelovanje da kako to nije moglo spriječiti samo širenje e, bolesti, ali ako već ništa, barem je bilo e, ugodno toplo u palači i mirisniji nego što je bilo prije. Kada je crna smrt u Europi uzela maha, činilo se da to nije samo dolazak bolesti, nego i predznak nečega goreg, možda i smaka svijeta. Peter Frankopan u knjizi Putovi svile donosi zapise tadašnjih kroničara iz Francuske koji su govorili o kiši žaba, zmija, guštera, škorpiona i drugih otrovnih životinja. S neba su stizali i drugi znakovi onoga što je nalikovalo na Boži gnjev. Silovite tuče ubijale su ljude, cijeli gradovi i sela gorili su kada bi ih pogodila munja. Vatra je proizvodila smrdljivi dim. Nalet kuge činio se poput smaka svijeta. Kroničari su vjerojatno pokušali dati prizore koji bi odgovarali tome. Crna smrt u Europu došla je 1347. Otići će iz nje tek 1351. Što je od Europe ostalo nakon tog naleta, to je tema sljedeće emisije. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Lučano Straga. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.